Hier jylle verslaan is, dier hulle in een valstrik gelei word wanneer jylle na hulle goede sal begin uitvronnie. Moe nie sê, hoe vereer jylle nasies hulle goede, ek zou dit ook so wou doen, nie. Jylle mag niet die Heere jylle God dien op die manier waarop hulle hulle goede dien nie, want wat jylle nasies doen, is afskiewelik vir die Heere, hulle verbrand selfs hulle seens en dochters vir hulle goede. Die Heere haat dit alles, elke gebod wat ek jylle beveel het, moet jylle gehoorzaam en daarvolgens moet jylle lewe, jylle mag daar niks bijzit en niks daarvan wegvat niet.